alejha Allahove poslanice i dolazak i prilazak i idolopoklonstva tim poslanicama. Moramo znati da su ljudi u doba džahilijeta, u doba znači paganstva, bili takvi da nisu imali nikakvoga opravdanja za širk koji su učinili Allahu subhanahu wa ta'ala i za ostavljanje onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala slao u vidu poslanica i vjerovjesnika koje je odašiljao svojim robovima. Zato što je ta poslanica ili poslanstvo generalno obuhvatilo sve potomke Ademove Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa in min ummetin illa hala fiha nadhir. A nema ni jednoga naroda a da u njemu nije bilo opominjača. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli فِي rasulan an ya'budu Allaha wa I mi smo u svaki ummet, u svaki narod poslali poslanika. Obožavajte Allaha i prođite s obožavanja taguta, to jeste onoga što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala također to spominje prilikom spuštanja Adema na zemlju. On je spušten iz dženneta pa kaže Kul nehbitu minha džemija fe ima je'tijennekum minni hudan. I mi smo rekli, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, svi iz njega izlazite. Pa od mene će vama dolaziti uputa. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu kaže فَمَنِ اتَّبَا هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى A onaj koji bude slijedio moju uputu, on neće zalutati i neće biti nesretan. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala je dao tu uputu koju je obećao. A uputa jeste slanje poslanika i objavljivanje knjiga. Allah subhanahu wa ta'ala je ispunio ono što je obećao, poslao je poslanike kao donosioce radosnih vijesti i kao opominjače. Kako ljudi poslije toga i poslije dolaska tih poslanika i poslanica ne bi imali argumenta protiv Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu. Kako ne bi mogli reći nama nisu dolazili poslanici i vjerovjesnici. Znači, sinovi Ademovi su jedni od drugih nasljeđivali znanje i uputu od samoga njihovoga praoca Adema a.s. Kaže Katade, prenoseći od Ikrime, a on od Ibn Abbasa radijallahu anhum, između Adema i Nuha je bilo deset stoljeća. Svi su bili na šarijatim minel haq. Svi su bili i svi se pridržavali šerijata istine, to jeste zakona istine. Pa su se onda razišli, pa je Allah poslao vjerovjesnike kao one koji donose radosne vijesti i koji opominju ljude. Pa prvi koji je poslan i prvi poslanik je bio ko? Nuh alaihisselam. Prvi poslanik je bio Nuh alaihisselam, a ovo je znači navod koji je naveden od muđahida i drugih ispravnih prethodnika. Zato prvi ljudi koje je šetan uspio da uzme u svoje mreže su bili oni ljudi koji su veličali svoje dobre ljude i svoga naroda. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala spominje وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُوَعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ I rekli su nemojte ostavljati nikako svoja božanstva. a, svoje božanstva. To su stvari bili dobri ljudi. Ali kasnije su, vidjet ćemo, kroz generacije to postala božanstva. Nemojte nikako ostaviti svoje bogove, niti ostavljajte vedda, niti suva, niti jegusa, niti jauka, niti nesra. Imam El bukhari u sume Sahih od Ibn Abbas radijallahu anhuma o riječima verunne ali hetekumi, Nemojte nikako ostavljati svoje božanstva, kaže Šeitan je objavio njihovome narodu da na mjestima svoga okupljanja postave njihove slike, odnosno njihove kipove, njihove statue. Oni su sjedili oko tih statua i onda su te statue nazvali po njihovim imenima, kao što danas imamo. Jel? I onda su ih nazvali po njihovim imenima, znači stavili su te statue i stavili su njihova imena na to. To je se znalo se koje ime pripada kojoj od tih statua. To su učinili i onda još te statue, odnosno ti kipovi, nisu bili obožavani. Nisu bili obožavani. Međutim, kada su ovi umrli, kada je otišla ova generacija ljudi, onda je nestalo znanja. Znanje je nestalo između njih i onda su se ove statue počele obožavati. Ti kipovi koji su bili u Nuhovome narodu prešli su kasnije među Arape. Ved je bio kip plemena Kelb u Deumetul Džendelu. Suva je bio kip plemena Huzeil. Jegus je bio kip plemena Murad, a zatim kod Benu Gatifa u Džerefu kod sebe. A Jeuk je bio kip plemena Hemdan, a Nesr je bio kip plemena Himjer. Abdullah ibn Humeid od Muhameda ibn Kaba o riječima uzvišenog i nemojte nikako ostavljati svoje božanstva kaže to su bili dobri ljudi iz Nuhovoga naroda između znači Adema i Nuha i onda su između njih stasali ljudi to jeste generacije koje su htjele da se povode za ovim dobrim ljudima u njihovome ibadetu. Pa im je rekao Iblis, pa kada biste samo nacrtali njihove slike i napravili njihove statue, da u njih gledate. Pa su oni to učinili, a zatim su umrli, a onda je došla sljedeća generacija, pa im je rekao Iblis, oni koji su bili prije vas su obožavali ove statue i ove kipove i slike i onda su oni počeli da ih obožavaju. Ibn Jarir od Muhameda ibn Kajsa prenosi da su Jegus, Jauk, Nesr bili dobri ljudi iz potomstva Ademovog. I da su imali također svoje e, sljedbenike koji se povodili za njima. Kada su oni umrli, onda su ti njihovi sljedbenici koji se za njima povodili rekli kada bismo samo napravili kakav kip ili sliku da se E, na njih podsjetimo i to će za nas biti bolji razlog i bolji motiv da se više posvetimo Badetu kada se njih prisjetimo pa kada su ovi umrli došli su drugi i onda im je također prišao Iblis i rekao oni su ih, to jeste ovih prije vas su ih obožavali i putem njih su tražili kišu, to jeste činili istiska putem njih su tražili kišu pa su ih počeli obožavati. Kaže Imam Ibn Kajim rahimehullahu ta'ala, oni su ih obožavali. Oni su bili znači dobri ljudi iz Nuhovog naroda. Kada su umrli, onda su počeli da borave oko njihovih kaburova, a zatim su nacrtali i isklesali njihove kipove. Njima je prošlo dugo vremena, pa su ih počeli obožavati. Oni su međusobno sabrali dvije fitne, odnosno dvije smutnje. Prva smutnja jeste smutnja kaborova, a druga smutnja jeste smutnja tih kipova. I na ove dvije stvari ukazuje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada kaže ikel allazina i mata fihim ar rajul salihu aw al-'abdu salihu bana wala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika shirarul khalqi inda Allahi yawm al-qiyamah. To su oni kod kojih kada umre dobri čovjek ili dobri rob, onda na njegovome grobu naprave bogomolju. I naslikaju te slike. To su najgori ljudi kod Allaha na sudnjem danu. Takvi ljudi će biti najgori kod Allaha na sudnjem danu. Ko zna kojim povodom je izrečen ovaj hadis? I kome je poslanik sallallahu alejhi ve se obratio ko zna kojim povodom je izrečen ovaj hadis i kome se poslanik sallallahu ve wasallam obratio. Kaže El Kelbi, također, znači sve iznosimo od imama naših potvrde o tome da su ovi ljudi koji su spomenuti u Kur'anu, u suri Nuh, bili dobri ljudi. Kaže El Kelbi, to su bili dobri ljudi i svi su umrli tokom jednoga mjeseca. Njih, koliko je ovdje nabravljeno, petorca. Su umrli tokom jednoga mjeseca. Pa su za njima počeli da očajavaju njihovi sunarodnici i njihovi bližnji rođaci. I onda su napravili slike i kipove. Kaže, čovjek, znači iz toga naroda kad su ovi umrli, dolazio bi svome bratiću ili svome bratu i onda ga počeo veličati. Znaš šta ovdje misli, misli, znači dolazio bi tome kipu i počeo ga veličati, odnosno respektirati. Sve dok nije otišla ta generacija, a zatim je došla sljedeća generacija, pa su ih još više počeli respektovati i to je gotovo došlo na stepen božanstva. Ali, treća generacija je došla, pa su rekli ti ljudi iz treće generacije, naši prethodnici nisu veličali ove ljude, osim zato što su željeli od njih šefat, odnosno zalaganje, da se za njih zalažu, pa su ih počeli obožavati. A zatim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Nuh a.s. pa je potopljen onaj koji je potopljen i voda je oborila ove kipove i počela ih nositi iz jednog područja zemlje na drugo područje zemlje sve dok ih valovi prilikom povlačenja vode nisu doveli na područje današnje džide, odnosno na obalu, na obalu mora, na područje današnje džide. Kada se e, voda u potpunosti povukla, onda je zapuhao vjetar kako prenose i onda su ti kipovi ostali ukopani, odnosno zameteni pijeskom. I tako su znači ovi kipovi preneseni među Arape. Kasnije ćemo vidjeti. Sad dolazimo do idolopoklonstva Amra ibn Luhajja el Huzajja. To je prvi čovjek koji je unio idolopoklonstvo u Arape ili među Arape. Donio je idolopoklonstvo na Arabljansko poluostrovo nakon što su ljudi bili na vjeri Ibrahima i Ismaila alejhimussalam nakon što su bili na fitri na čistom ispovjedanju vjere Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, radi se o Amru ibn Luhaju el Huzaiju. Znači, Amr ibn Luhaj iz plemena Huzaa. Amr ibn Luhaj je bio predvodnik i poglavar svoga naroda Huzaa. I bio je također jedan od vraćara. Imao je džine koji su mu bili podređeni. Pa mu je jedanput došao jedan e, džin i rekao požuri i otiđi do Tihame. Tihama je jedno brdo u Mekke. Otiđi tamo i budi sretan i spokojan. Dođi do Džidde i naćeš u Džiddi kipove koji su pripremljeni pa ih donesi na brdo Tihame i nemoj se ničega bojati. A zatim pozovi Arape da ih obožavaju pa će ti se oni odazvati. Amr ibn Luhaj je otišao u Džiddu, iskopao ove kipove, a zatim ih ponio i donio na Tihamu. I došao je kada je bila sezona hađa. Pozvao je Arape da ih obožavaju, pa su se oni odazvali. Znači, ovo navodi Hisham ibn Muhammed al-Kelbi, skraćeno. Također je rečeno Amr ibn Luhay je izašao iz Mekke u Šam. I to je vjerovatnija priča. Izašao je iz Mekke u Šam. Radi nekih svojih privatnih stvari, možda radi trgovine i tako dalje. I kada je došao do Me'abul Belqa, to je područje današnjega Šama, bliže Palestini, tamo su bili ljudi koji su obožavali kipove. Pa mu se to svidjelo, pa mu se to svidjelo i to je smatrao da je istina i rekao zašto mi ne date jednoga toga kipa da ja sa njim odem da ga odnesem do zemlje Arapa. Pa su mu dali jedan kip koji se zvao Hubel. Hubel, a ime ovoga kipa je bilo poznato. Došao je u Meku, postavio taj kip i naredio ljudima da ga obožavaju i da ga veličaju. Zato što je on bio predvodnik svoga naroda i ljudi su ga, možemo reći tako, i voljeli i poštovali i njemu vjerovali. I on im je donio, znači, ovu novotariju, donio im je širk i oni su to prihvatili. Kaže Suhejli, Amr ibn Luhaji prilikom upada plemena Huza u Bejtul Haram. Prije njih su bili ljudi iz Džurhuma, mi smo govorili o potomcima Ismaila, po njegovim dajđama, koji su zavladali nakon određenog vremena, poslije Ismaila, koji su zavladali Mekom. Poslije toga, poslije toga dolazi pleme Benu Huza i oni protjeruju ovo pleme Džurhum. E, eh, sada je, znači, kao poglavar toga plemena ovdje isplivao i došao Amr ibn Luhaj. Kaže, kada je to učinjeno, onda su Arapi ovoga čovjeka iz Huza, to jeste Amra ibn Luhaja, uzeli za svoga Boga. Ne bi on njima izmislio ni jedno novotario, a da to nisu uzeli kao svoj zakon. Zato što je on e, posebno bio respektovan među ljudima i zato što je davao odjeću i hranio ljude za vrijeme sezone hađa. Pa kažu, nekada bi znao u sezone hađa da prikolje deset hiljada deva. Ili da obuče također deset hiljada deset hiljada ljudi da im da hiljada ogrtača. Pa čak i Lat, a Lat je ime čovjeka koji je uzimao hurme pa ih gnječio i davao ih hađijama, po njemu je taj kip nazvan Latom i ta stijena na kojoj je on to radio nazvana, nazvana Latom. Neki kažu da je to bio čovjek iz plemena Sekif, da je on se nazivao Latom. Uglavnom, kada je umro ovaj čovjek, Amr ibn haji im je rekao, ovaj čovjek nije umro, nego je ušao u ovu stijenu. Ušao je u ovu stijenu, znači njegova duša se sagla neđe u stijeni. Naredio je znači da obožavaju i da se na toj stijeni izgradi kućica koja se nazivala Lat, da bi to kasnije prešlo, prešlo u kipa. Zatim Ebul Velid el-Ezraqi u knjizi Ahbaru Mekke spominje da Amr ibn Luhaj je iskopao oči 20 deva. A kaže, muškim devama su iskopavali oči kada bi ih bilo hiljadu. Kada ih bilo hiljadu. A kada je bilo dvije hiljade, onda bi im iskopali i drugo oko tim devama. To je znači bio njihov poseban običaj. Vidjet ćemo kasnije šta su još, još uveli od tih novotarija u vjeru. Telbija koja je poznata kod nas, koja se uči na hadžu, u doba Ibrahima a.s. je bila lebejk Allahume kao što je kod nas danas, lebejk Allahume lebejk, la šarike leke lebejk. Odazivam ti se Allahu odazivam, odazivam ti se ti nemaš sudruga. Sve dok nije došao Amr ibn Uhajb. Dok je on tako učio telbiju, ovu ispravnu telbiju, njemu se prikazao šetan u liku jednoga staroga čovjeka šejha i rekao mu kao illa šeriken huolek. Znači, Amr ibn Hayy je učio telbio, lebejke la šerike lek, odazivam ti se, ti nemaš sudruga. Pa je ovaj šeitan rekao illa šeriken huolek, osim sudruga koji tebi pripada. Osim sudruga koji tebi pripada. Pa je to Amr prekorio, tom se nije svidjelo, i upitao je šta je to, pa je ovaj šetan rekao Temlikuhu oma ti ga posjeduješ, a on tebe ne posjeduje. Pa je rekao fa innehu la ba'sa bihada, nema smetnje da se ovo izgovara, pa je Jamr ovo izgovorio i tome su se Arapi kasnije, odnosno arapska plemena podredila. Kaže Ibn Ishaq da je Allahu poslanik sallallahu alejhi rekao: Vidio sam Amra ibn Luhajja kako svoja crijeva vuče po vatri, džehennema. I upitao sam ga o onima između mene i njega, o ljudima znači koji su bili između poslanika sallallahu alaihi ve i Amra ibn Luhajja, pa je Amr ibn Luhajj rekao heleku, svi su oni propali. To jeste, svi su bili u širku. Kaže Ibn Shaq također da je Ebu Hureyre rekao čuo sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kako govori Eksemu el Huzaiju Eksem el khuzai znači Eksem, njegovo ime je Eksem iz plemena huzaa o Ekseme, rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam vidio sam Amra ibn Luhajja kako vuče svoja crijeva po vatri pa nisam vidio ni jednoga čovjeka sličnijeg njemu kao što si ti niti čovjeka koji je sličniji tebi nego što je on. Pa je Eksem rekao, Allahu poslaniće, vjerovatno mi njegova sličnost njemu, znači fizička sličnost, neće naštetiti. Pa je rekao, neke mu'minun wa kafir, ti si vjernik, a on je nevjernik. On je prvi koji je izmijenio vjeru Ibrahima, On je taj koji je postavio kipove i koji je uveo Behiru, Saibu i Vasilu, a to su vrste deva koje ćemo mi sada inša Allahu ta'ala spomenuti. U oba sahiha od Ibn Musejiba se prenosi. Behira je bila vrsta deve koja se predavala tavagitima, to jeste tagutima, odnosno predavala sa kipovima i nije smio niko da ih muze niko od ljudi, znači kada se odredi da je to za kipa niko nije smio da muze nije niko smio da muze tu devu to je znači uveo Amar ibn Hayy Saiba je bila deva koju su oni prepuštali e, sama da bude na ispaši oni su prepuštali svojim božanstvima i na nju ništa nisu tovarali, nisu ništa na nju stavljali. Kaže Ebu Hurere radijallahu anhu, Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao, vidio sam Amra ibn Luhaja al-Huzaija kako vuče svoja trija po vatri i on je prvi koji je sejjebe sevaib. To je onaj koji je izmislio u notariju ovih deva koji se puštaju radi njihovih božanstava. Znači puštaju se, ne ispašu i ne dodiruju se, niti se tovari Zatim ima e, sljedeća vrsta deve vasile. Sve ove vrste deva se spominju u Kur'anu. To je deva, mlada deva, djevica, pa kada ona rodi i onda su on nju prepuštali, odnosno davali svojim kipovima. Ukoliko bi se, znači, jedna za drugu vezale, tako da se rodi nekoliko ženskih deva da nema između nijedne muške deve. I ima još jedno a to je hami. Hami ili ham je također jedna vrsta muške deve. Kada bi muška deva oplodila nekoliko puta ili određeni put žensku devu, onda bi je počeli smatrati svetom i onda je prepuštali kipovima. Nisu više ništa tovarili na ovu devu, odnosno niti su je jahali. Kaže Ibn Haak, mnogi prinosioci tvrde da je prvi ibadet ovoga kamenja kod sinova Ismailovi, to jeste kod Arapa, bio baš u ono doba kada iz Mekke ne bi izlazio ni jedan čovjek, a da nisu sa sobom ponijeli po kamen. Znači nekada bi se desilo da u Mekki bude velika gužva i onda su uzimali čak znači ljudi i kamenje radi nekakvog bereketa kao što danas sa Ajvatovice i onda su to kamenje nosili u svoje krajeve, odnosno nosili su svojim kućama u arapska plemena. Znači, svako bi ponio sasvom kamen iz harema, iz nekoga respekta i veličanja harema. Pa gdje bi ga donijeli, onda bi ga postavili, znači u svoje plemene i počeli oko njega tavafiti. Kao što bi tavafili oko Kabi. Pa je prošla i ta generacija i došla je sljedeća generacija koja je počela upravo da obožava to kamenje. Došla je i sljedeća generacija koja je u potpunosti se predala obožavanju kamenja i izmijenili su vjeru Ibrahima i Ismaila, počeli su obožavati kipove i bili su na onome na čemu su i bili prijašnji narodi od različitih zabuda. Među njima je bilo ostataka vjere Ibrahima a.s. Bilo onih ljudi koji su se znači pridržavali te vjere tako što su veličali Allahovu kuću, tako što su tavafili oko nje, tako što su činili hađ, umru, koji su boravili na refatu, na Muzdelifi, koji su darivali kurbane, kavi i tako dalje. Ali bilo i oni koji su na to još dodavali. Pa Kurejiš i Kinane, znači dva plemena, Kurejiš i Kinane, kada bi donosili telbiju, govorili bi lebejk Allahume lebejk, la šarike lek, illa šariken huwa leke, temlikuhu Odazivam ti se, moj gospodaru Allahu, odazivam ti se, ti nemaš sudruga, osim onoga koga ti imaš, to jeste, ti njime vladaš, on tobom ne vlada. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala su izražavali jednoću putem telbije, ali u telbiji su spominjali i svoje kipove. Oni su rekli da vlast na tim kipovima pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Imame Taberani prenosi od Ibn Abasa da je rekao ljudi iz doba širka znači mušrici prije poslanca Muhammeda sallallahu alaihi sallam su govorili ovo što smo mi rekli znači odazivam ti se Allahu odazivam ti se ti nemaš sudruga osim onoga kojeg ti posjeduješ pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio riječi Darbe lekum meselem min anfusikum Hal lekum mimma meleket imanukum min šuraka fima rezaknakum fa entum fihi seva On vama navodi vaš primjer Da li među onima koje vi posjedujete imate ortake u onome čime mi vas obskrbljujemo i da ste vi u tome isti mufesiri kada e, spominju ovaj ajet, kada ga tumače, kažu u tumačenju ovoga ajeta, da li je neko od vas zadovoljan da ima ortaka u svome imetku i da su njih dvojica isto. Znači imaš ti svoj imetak i onda u taj imetak uvrstiš nekoga ortaka. Je li neko zadovoljan sa tim? Naravno da nije. Pa Allah subhanahu wa ta'ala to postavlja pitanje i mušricima koji uče telbiju na ovakav način. Kako znači su mogli Allahu subhanahu wa ta'ala da pripisuju drugove, da mu pripisuju takmace? Allah subhanahu wa ta'ala je sve njih stvorio. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala također rekao وَيَجَعْلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ I oni Allahu pripisuju ono što i oni sami preziru. To jeste Allahu pripisuju kćerke. Zato što su oni smatrali da su meleci Allahove kćerke. Pa zato kada bi neko od njih bio obradovan, znači kada bi mu se rodila kćerka, njegovo lice bi pocrnilo, zalle vođuhu mu sveden vohuva kazim, njegovo lice bi pocrnilo, znači vohuva kazim i bio bi u potpunosti potišten. Sljedeći put ćemo, inša Allahu ta'ala, govoriti o kipovima koji su bili u hijazu i mjestima tih kipova. Da se Allah subhanahu wa ta'ala nagradi i na strpljenju. U ahiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala rasulna Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.